Everything for it. <laughs> Estoy prendido ahora mismo. Ultra instinto, cabrones. <laughs> Real hasta la muerte, te cabrón. Un millón cash no son nada. Si ya tengo seis en prenda. Tal vez me muera joven, todos dicen que soy leyenda. Llamaron de Furation, que a la agenda. Que manden el dinero, mandale el número de cuenta. Poseído, ahora mismo no soy yo, estoy ido escuchen los gemidos. Odiado a la bella, el más querido. Soy como Donald Trump en los Estados Unidos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Un diablo en el micro, me gusta más la glow. Vanidoso por la luz y que me perdone yo. Más cabrón en la calle, ahora mismo soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y que pegado a los Richard Miller, los latinos fui yo. Vanidoso por la luz y que me perdone yo el Jordan, Oso, Kobe, cabrones, yo soy Lebron. Barr. Yo soy Blas Panther en Wakanda, desde los tiempos de Panda. Richie Ray, Bobby Cruz tiroteando la banda. Y mi vida es película, compré la tanda. Que aquí nadie es músico, pero con los tambores te damos una parranda. Yankee viene de playero. Yo ando con los de playita, te mandamos a verte con Dios. Con balas te hacemos la cita. El lo voy a hacer demonio, cazando la caperucita. Yo tirando los kilos por lando, contando tiki, tú tirando barrita. Yo mordiendo los totos Flo Tyson. Me critican Flo Marilyn Manson. La de investigando no me hable ningún disparate, cabrón, por el iPhone. Y después de esta no se atrevan a comparar a ningún trapero conmigo. Que yo camino en la vida aquí antes de que salí del cementerio los vivos. segundo, yo tercero, yo. Un diablo en el micro. Me gusta más las glow. Vanidoso por la luz que me perdone yo Más cabrón en la calle, ahora mismo soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero ya. El que pegó los Richard Miller, los latinos fui yo. Vanidoso por la luz y que me perdone yo. Yankee, Jordan, Oso, Kobe, cabrones, yo soy Lebron. Ah. Que cuántos palos que yo tengo, yo ni sé. Pero tengo un arsenal en una casa que alquilé. Metí una par de fotos con los rifles modelé. Ah. Metí un kilo en la prisión y al sistema les coroné. Ah. Los presos me aman, yo soy 27, los blancos saben la que hay. Te matamos y después yo me tiro pa' triveo, la noticia en la comay. Que lo guay, yo soy un demonio, cabrón, lo juro por mi mai. Y si me muero mañana, tú vas a ser bastardo porque siempre he sido tu pai. Jesucristo camina conmigo pero yo tengo un diablo en el hombro. Cabrón, yo vi un porche. Ustedes saben que nunca me escondo. Y yo tengo unos par de enemigos. Pero los puedo postar si los nombro. De China nada más dice hice dos millones. Huele bicho, el negocio redondo. Desde que me tiraste no suena bendito le en la Mercy. Ya mandaste el un banner para retirarte la jersey. Y el Rolex con los diamantes de colores vale 400. De mis panas vivo todos los amo, pero yo me llamo mejor que los muertos. segundo yo, tercero yo. un diablo en el micro. Me gusta más la la luz cabrón en la calle, ahora mismo soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El que pegó los Richard Miller, el latino fui yo. Anidoso por la luz y que me perdone yo. Yankee, yo Oso, es Kobe, cabrón yo soy Lebron. A. Anuel, el mejor trapero vivo. El mundo entero está claro, ¿verdad? Sí, estamos claros. Barr. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Everything's for it. <laughs>